Catoi ec conas siain mastroin laula parolo. Oni diras che catoi estas egoismai, cae sendependemai, sed la bestoi povas havi esence pli malvastan rilaton al siai mastroi, ol estis supposite gis nun. Tion diras Franza esploro. Catoi povas econi, ciu iliai mastroi parolas cun ili, au cum homo. Tio estas almenau la resulto de malgranda franza studaggio. Por la autorinoi, la esploro confirmas tion. Pri tio, cat posetantoi iam de longe estas convincitai. La catoi povas construi malvastain rilatoin al siai homoi. La paroladon de fremduloi aliflanche ili ignoras lau observo de la esploristinoi. La onidiro, hundoi havas posedantoin, catoi havas servistaron, bone esprimas, cio generale estas considerata kiel karaktero de la chambrai tigroi. Lautio, ili estas pli egoismai, pli sendependemai, cae construas, alie ol exemple hundoi, appena o ligon al siai posedantoi nun studajo de condut biologino de la Universitato de Pariso Nanterre indicas che la catoi ne estas tiel neri la temae, ciel tion implizas la antao iugio. Iam de longe oniscias che shangigas la cadenzo de homo, depende de tio, ciu estas al parolatai exemple plen cresculoi, ciu beboi, au la proprae dombestoi la esplorista te amo prilumigis, kiel dexes catoi reagis alla antaue registritai vocioi de sia posedanto, cae de fremda persono, se tiui homoi diris frasoin, lau cadenzo, kiu estis au directita alla cato, au al homo. La te amo audigis alla catoi concerna in son registrajoin, cae documentis reagoin, kiel orel movoin, pli de pupiloi, vosto movoin, cae generalan excitigion. Cae vere, pli intensigis la conduto de la catoi, se an stata o fremda persono, ilia mastro vocis ilian nomon. En plua aut registrajo, la posedantoi parolis unue directe al alia homo, cae tiam al parolis sien bestoin. La changio de cadenzo causis pli intensan conduton. Alimaniere esprimite, la catoi povis shaine ecconi, che nun ili estis alparolatai. La voce de fremdulo flanque restis sen attenta. Sen depende de tio, ciula catoi estis recte alparolatai, au ciula parol registrajo directis in al alia homo. La econo che catoi possedas capablon compreni certan manieron de la comunicado de sia possedanto, estas plua pruvo, por tio, che homoi consideru catoin kiel sentemain cae comunicemain individuoin, diras autorino. Kiel la autorinoi mem accentas, temas nur pri eta specimeno La resultoi do eble ne estos representai por la conduto de catoi. Malgrau tio, la observoi presentas fortan indicon che la bestoi povas construi fortain rilatoin al homoi. Tion indicas ancau alia studagioi, el antauai iaroi en Usono, Italio, cae Brasilo. En la cilasta la autoroi concludis che, Catoi pobos esti consideratai ciel soziai partneroi por siai posedantoi, cae inverse.